Tu klausies raidījumu Baznīcas tiesību līkločos. Kāpēc baznīcā ir likumi un kādi tie ir? Labdien, darbie radiotājiem, arī klausītāji, lai top slavēts Jēzus Kristus. Esmu priesteris Renārs, un eh, tāds patīkams satraukums sākt tādu jaunu raidījumu. Un, uh, un tad arī, kas saucas baznīcas tiesību līkločos. Un e, šis jā, raidījums būs saistīts ar baznīcas kanoniskajām tiesībām. Un, protams, daudz varbūt ir dzirdējuši, kas tās tādas baznīcas kanoniskās tiesības, daudz varbūt to dzird pirmoreiz, un daudz arī tiešām gribētu uzzināt, kas tas ir. Un tā kā arī es pats esmu specializējies un esmu speciālists šajās baznīcas kanoniskajās tiesībās, tāpēc arī esmu tā kā, uzņēmies e, šo Eh, šo raidījumu, kas arī šīs desmitās sezonas laikā būs eh, klausāms katra mēneša pirmajā, pirmajā pirmdienā šajā pašā laikā. Un, eh, jā, ir paredzēti deviņi raidījumi visas šīs sezonas laikā, un brīdinu uzreiz, ka šis būs visneinteresantākais, bet varbūt arī netik, nav tik traki, jo šodien šī tēma ir pastāstīt, kas ir baznīcas kanoniskās tiesības, kāpēc tādas ir veidojušās, uh, un kāpēc tādas ir vajadzīgas. Un savukārt nākošajos raidījumos tad varbūt mēs iedziļināsimies nedaudz e, kanonisko tiesību attīstību vēsturē, un tad jau aiziesim tālāk jau par tādām ļoti konkrētām tēmām, kuras, es domāju, tev klausītāji vienotru varētu pat interesēt. E, jā, baznīcas kanoniskās tiesības tie ir likumi un normas katoļu baznīcas iekšienē. Tas ir tāpat kā katrā valstī ir savi likumi – Un e, likumi ir tie, kas nosaka kaut kādu kārtību, nosaka kaut kādas prioritātes, nosaka arī jā, kaut kādas vērtības. Un, e, un tad uzreiz nedaudz sākam atbildēt uz jautājumu, kāpēc šādas baznīcā tiesības ir vajadzīgas, tad e, mēs varam iedomāties, kā būtu vispār dzīvot bez likumiem. Protams, mēs runājam par likumiem, par likumu vēsturi, tad vēsturē piesauc Romas impēriju un romiešu tiesības vēl pirms Kristus, kas bija tāds uh, pirmo tiesību paraugs. Un kāpēc to tieši piesauc par tiesību paraugu? Tāpēc, ka pēc tam jau arī tādā civilizētajā Eiropas pasaulē eh, radās tiesības, tiesību sistēmas, likumi, kārtība, balstoties varbūt uz šo eh, seno romiešu pieredzi. Un kāpēc viņi tādas arī veidoja, jo zinām, ka cilvēks laika gaitā ir attīstījies, sabiedrība ir attīstījusies, un uh, ir parādījušies daudz un dažādi tādi jautājumi par taisnīgumu. Kas ir taisnīgi, kas ir labi. Piemēram, eh, romiešu tiesībās tas pats sākums bija īpašums, ģimenes saistība, radniecība, vīrs, sieva, kādas, kuram ir tiesības, kādas, kuram pienākumi. Un kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc, lai kurš katrs neiedomātos ienākt tavā mājā un pateikt, ka šodien šī māja ir mana. Un tad teiks, rei, draugs, tā māja nav tava. Vai, piemēram, kādam cilvēkam aiziet mūžībā kāds no vecākiem, vecākiem piederēja māja, īpašums, un e, Nu, tā kā nomirst cilvēks, tad apmēram to īpašumu var iegūt jebkurš, kuram tas ienāk prātā, kurš, kurš ir stiprāks, kurš var tur kādam rīkli pārgriezt un vēl kaut ko izdarīt. Nē, arī noteikta bija mantojuma kārtība, priekšrocības, kuri, tie mantojumi, kuriem priekšrocība un tā tālāk. Un ja mēs skatāmies varbūt šodienas tādā skatījumā uz likumiem – Parasti mēs redzam tādus kā ceļu satiksmes no, no, noteikumus, redzam dažādus citus noteikumus, ar ko mums ikdienā jāsastopas, lai mēs, e, kā saka, varētu aizstāvēt pirmkārt savas tiesības un arī ievērot otra cilvēka cieņu, nenodarītu viņam pāri. Jo, ja cilvēks, kā saka, ir brīvs un dara visu, ko viņš grib, tad, protams, ka agrāk vai vēlāk viņš nodarīs kādam pāri un, un varētu sākties lielas, lielas problēmas. Uh, Un tāpēc arī varbūt baznīcā ir šādi likumi, protams, desmit dieva baušļi, tas ir pamats, tā kā katrai valstī savā konstitūcija, jeb satversme, pamatlikums, tad baznīca šī, šis pamatlikums ir desmit dievu baušļi, svētie raksti, evaņģēlijas, no kur arī izriet šīs uh, baznīcas tiesības. Un, e, un jā, protams, varētu jautāt, kāpēc kāpēc baznīcai vajadzīgs kaut kāds savi likumi, sava kaut kāda kārtība, tur noteikti, kurš tur ir pāvests, kurš tur ir bīskaps, kādi kuram un tā tālāk. Tad pats sākums, kāpēc tas būtu vajadzīgs, tas ir, lai labāk varētu sludināt Dieva vārdu un sniegt žēlastības caur sakramentiem. Un eh, Jēzus saviem mācekļiem teica, ejiet un māciet kristīdam visas tautas, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā kas ir kā pamats, var teikt, baznīcas <laughs> kanoniskajām tiesībām ar to, ka Jēzus atstāja saviem mācekļiem konkrētu uzdevumu. Mācīt par Dieva valstību, mācīt par Dievu un arī svētīt, dot sakramentus, kristīt, jo caur šo kristību saprotam visu sakramentu sākumu. Un e, kā to darīt, kā to labāk izdarīt, kā to precīzāk izdarīt, tad e, tieši kanoniskās tiesības ir tās, kas regulē šo lietu darbības. Un varbūt iziesim cauri, e, kā tas tieši izskatās, tad apustuļi, zinām, tie, ka tie ir pirmie bīskapi. Pēteris bija pirmais pāvests un pārējie apustuļi bija pirmie bīskapi. Un arī šodien pāvests kopā ar bīskapiem ir kā tā pārstāv Kristu tādā vistiešākajā veidā pasaulē un baznīcā, un e, viņi nes tālāk šo nepārtrauktā ķēdē šo Kristus evaņģēliju un sniedz arī šīs Dieva žēlstības tālāk. Un viņi arī nosaka tādu ļoti praktisko kārtību, ko varbūt evaņģēlijā neatrodam, kā tas notiek, bet evaņģēlijā mēs redzam to pamatu tam visām darbībām, kuras notiek baznīcā. Un, eh, eh, jā, Jēzus ir uzticējis apustuļiem baznīcu. Pirmkārt sludināt Dieva vārdu, uh, sniegt sakramentus un vadīt baznīcu kā kopienu. Tātad baznīcas kanoniskās tiesības, jeb ja baznīcas likumi tieši organizē baznīcas struktūras, kā piemēram diecēze, draudze, uh, dažādas klosteri institūtus un tā tālāk. Tāpat arī uh, par sakramentiem, kas ir sakramenti, kas viņus var sniegt, kas viņus var saņemt. Tāpat arī kārtības nodrošināšana – Tur arī, protams, ir sodi un procesi, bet par to mēs kādā no citiem raidījumiem runāsim. Tāpat arī baznīca ar savu īpašumu, sava saimniecība, arī to nosaka zināmā mērā arī kanoniskās tiesības, kā tas notiek. Un tad, jā, kā minēja, pamatā šīm kanoniskajām tiesībām ir baznīcas uzdevums mācīt, svētdarīt un vadīt baznīcu kā kopienu, ko, ko veids pāvests kopā ar bīskapiem, protams, līdzdarbojoties uh, ticīgajiem un eh, iziesim cauri katram šim mācīt, svēdarīt un vadīt, un eh, sāksim ar mācīt. Mācīt tas ir eh, sludināt Dieva vārdu, to arī Jēzus teica iet un sludiniet. Un šī mācīšana ietver gan sprediķus, gan katehēzes, evanģelizāciju, skolas, universitātes un uz kāda pamata, uz kāda pamata darbojas šīs iestādes, šīs mācības, kas par tām ir atbildīgs, ar ko ir jāsaskaņo, piemēram, tur lūkšanu grāmatas vai izglītojošie materiāli, vai kurš katrs to var izdot, vai tomēr bīskapi ir tie, kuri e, apstiprina baznīcas mācību, bet tas ir mācīt Dieva vārdu caur skolām, universitātēm, arī radio, arī ir e, baznīcas, var teikt, dibināta un uh, arī caur Mar Radio Marija tiek pasludināts evaņģēlijs, un, protams, zinām, ka tas ir ciešā saiknē gan ar Rīgas arhibīskapu, gan arī Radio Marija ģimeni pasaulē, un tur arī savi statūti, un, un protams, eh, tas tam, tam visam ir tāds tas pamats, kas nāk no baznīcas sludināšanas eh, darbības. Tas ir par to mācīšanu. Un tad baznīcā ir uzdevums uh, uh, svētdarīt, uh, eh, svētdarīt, jo Jēzus teica, iet un māciet un kristiet visas tautas. Un, protams, kristība tas ir tikai viens no septiņiem sakramentiem, bet pats sākums. Un kristībai sako arī citi sakramenti, par kuriem mēs atrodam arī svētajos rakstos pamatojumi, kāpēc tie ir jādara. Un um, kristība un pārējie sakramenti, tāpat arī par svētībām, sakramentālijām, svētvietām, baznīcām, piemēram, uh, jaunas baznīcas celtniecība, kas par viņu lemj, celsim jaunu baznīcu vai nē, kas, piemēram, lemj par to, vai jaunu draudzi dibināsim vai nē, kas viņu ir tiesīgs dibināt, <clears throat> uz kādiem pamatiem. Tāpat arī par sakramentiem, piemēram, grēksūdzes sakraments, kas var eh, dot grēku piedošanu Kristus vārdā. Un tad tur saka, kanons saka bīskapi un priesteri, kuriem baznīca ir apstiprinājusi viņu šo uh, īpašo uzdevumu un funkciju šim uzdevumam, vai ne? Un tas kanonos ir noteikts, tā nevar, ka kurš katrs tagad izdomā tagad dos grēku piedošanu, un arī priesteris tika ordinēts varbūt nevar uzreiz dot grēku piedošanu nevienam, kamēr nav saņēmis no sava bīskapa šo īpašo uh, uzdevumu un apstiprināja, lai viņš to varētu darīt. Un kādi ir tie nosacījumi, kādos gadījumos, un tas ir kanoniskās tiesības. Un tad, piemēram, kas drīkstiet pie grēksūdzes, nu, ka tur kristīts katolis, kādam viņam ir jābūt, lai viņš varētu saņemt šo grēku piedošanu. Un tāpat arī ar citiem sakramentiem, īpaši par laulības sakramentu, par ko mums atsevišķis raidījums būs šī sezonas laikā, un arī par sakramentiem mēs iziesim cauri kādā no raidījumiem, eh, runājot par šīm kanoniskajām tiesībām. Un, eh, un tas ir saistās ar šo otro svētdarīt. Un tad, protams, eh, Jēzus ir uzticējis vadīt apustuļiem baznīcu, savu kopienu. Un tur jau Jēzus, kad teica Pēterim, es uzcelšu uz klīns savu baznīcu, došu tev debesu valstības atslēgas. Tāpat arī tas, ka Jēzus uzliek rokas, Jēzus dod svēto garu saviem mācekļiem, un tad pēc tam lasam daudz, kur apustuļa Pāvila vēstulēs par baznīcas kopienu, kā viņa funkcionē, kā viņa darbojas, e, kā viņai jānotiek daudzām lietām, dot arī tādus ļoti skaidrus norādījumus apustulis Pāvils, norādot to, ka bīskapiem, pāvestam, bīskapiem, priesteriem ir uzticēta arī šī vara, šī funkcija vadīt baznīcu, par baznīcas dzīvi, kārtību kopienās, un, e, protams, līdzdarbojoties e, ticīgajai tautai. Un, ja runājam par vadīšanu, tad tādā ļoti profesionālā kanoniskajā valodā ir ieviesies uh, ieviesušās tādas trīs uh, funkcijas attiecībā uz vadīšanu, tādas pašas kā ir jebkurā valsts likumdošanā. Proti likumde, likumdošana jeb likumdevēja vara, pārvaldīšana jeb administrēšana, un trešā ir tiesu vara. Tas ir katrā, katrā valstī ir tādas trīs sistēmas, kas viena otru papildina un viena otru kopā darbojas kopīgai tiesību uh, normālai pastāvēšanai. Uh, Un e, likumdošana pārsvarā tie ir kanoniskie likumi, ko izdod pāvests vai bīskapis atsevišķi savās teritorijās, vai bīskapu konferences, vai sinode, daudz un dažādi tas notiek. Protams, ka tie likumi pamatā balstās uz evaņģēliju, uz to Jēzus atstāto vēstījumu, Jēzus atstāto to mantojumu, jo nekad pāvests vai kāds no bīskapiem nevar izdot tādu likumu, kas būtu pretrunā to, ko Jēzus ir teicis. Bet, protams, daudzām praktiskām lietām, tad uh, zinām to, kā, kāds ir tas Jēzus nodoms, kāda ir Jēzus šī, šī griba, un uh, tāda arī tiek izdot arī šie likumi. Piemēram, tur eh, šie likumi arī pa laikam ir mainījušies, par to dzirdēsiet uh, nākamajā raidījumā par kanonisko tiesību attīstības uh, vēsturi, uh, kā viņas ir attīstījušās, jo galu galā, tad, kad Jēzus apustuļi sākā veidot savus kopienas, nebija nekādu kanonisko tiesību kodeksa, nebija nekādu kanonisko tiesību universitāšu, bet tas pakāpeniski augot baznīcas kopienai, radās šāda nepieciešamība daudz ko sistemātiski daudz vairāk izstrādāt. Tad tas ir par to likumdošanu. Un eh, tas sako pārvaldīšanai, administrēšana. Tas jau attiecas arī uh, Eh, ļoti cieši uz bīskapiem un draudžu prāvestiem, eh, pārvaldīt viņam uzticēto struktūru, bīskapam diecēzi, prāvestam draudzi, semināra rektoram semināru, Radio Marija direktoram Radio Marija kopienu, eh, kādam universitātes rektoram, viņam uzticēto šo institūciju, pārvaldīt saskaņā ar baznīcas likumu, īstenot to, ko ko baznīca ir mācījusi un to, ko baznīcā, lai, lai baznīcas misija varētu notikt. Un pārvaldīšana, jeb likuma izpildīšana, iepriekšējais bija likumdošana, kad likums tiek izdots, tad nākošais ir viņa izpildīšana. Un tad trešais seko šī, šī tiesu vara, tad, kad starp likuma došanu un likuma izpildīšanu radusies problēma. Tas ir tiesu vara jau atrisinā problēmu, kas ir radusies starp likuma izpildīšanu un likuma, nu, likuma šo pastāvēšanu. Tas tāpēc arī jebkurā uh, valstī pastāv šī, šī, šī kārtība, ka tad, kad ir radušās kādas grūtības, vai likums tiek pārkāpts, vai viņi ir grūtības īstenot, vai viņš ir pārkāpts vai nav, tālāk to izskata tiesa. Un tāpēc ir arī baznīcas tiesa, kas nodarbojas arī ar lietām, kas, kur ir radušās kaut kādi uh, kādas domstarpības, sarežģījumi un par baznīcas tiesu un ar ko tā pārsvarā nodarbojas arī mums būs viens no raidījumiem šīs sezonas laikā. Un tāpēc arī ir šis, tiesa ir šis taisnīgums un problēmu risināšana. Protams, tagad visu šo noklausoties, jā, brīdi varu atgādinu to, ka varētu, jūs arī katrs varat iesaistīties šodien studijā, tā kā esam tieši ētrā, eh, vai zvanot, vai rakstot īziņas, ja radušies kādi jautājumi par šo tēmu, ko mēs šodien apskatām. Tad eh, īziņas studijā tad, tad ir 266 77 272. Savukārt, savukārt tālrunis studijā ir 67 969 131. Ja ir kāds jautājums vai kaut ko komentēt, grib, tad droši, droši drīkst pieslēgties, un to varēs arī darīt uh, visas sezonas garī, garumā tajos raidījumos, kas būs tiešraidē, ja tas nebūs ieraksts. Ja tas būs ieraksts, tad tas tiks brīdināts, ka tas ir ieraksts, un tiks atstāts mans ēpasts, un uz nākošo tiešraides jautājumu tiks sagatavot atbildi. Jā, un tad, uh, jā, noklausoties visu šo, uh, rodas droši vien jautājums, vai tas nav pārāk birokrātiski? priekš baznīcas, kas ir svētā gara dibināta un kur svētais gars darbojas. Un, taču svētais gars ir brīvība, nevis uh, likumi, jo vakar galu galā arī mēs dzirdējām uh, svēto rakstu lasījumus, kur jau farizei un uh, Jēzus tur jau nonāca tādās pamatīgās domstarpībās par roku mazgāšanu un, un visādu tādu sīkumainību, tad uh, uh, jāsaprot to, ka šiem likumiem, kā jau iepriekš teicu, ir kaut kāds pamats – pamats, kas balstās evaņģēlijā, balstās eh, dieva likumā, desmit dieva baušļos, un nekad viņi nenonāks pretrunā ar, eh, ja, ja kāds likums baznīcā jau sāk nonākt pretrunā ar atklāsmi, ar šo dievišķo likumu vai dabisko likumu, tad jau ir eh, nopietnas problēmas. Tas nozīmē, ka, ka tas likums nav riktīgs. Mm, mm, likums vienmēr ir tas, kurš veicina cilvēka cieņu, lai cilvēks mācītos, mācītos respektēt viens otru, uh, mācītos saglabāt autentisku šo Jēzus nodoto evaņģēliju, lai viņš tiktu nodots tādā vajadzīgā kārtībā. Un tāpēc arī tas nav tik birokrātiski, un galu galā tas varētu teikt, varbūt tāda nedaudz mana doma, to varētu salīdzināt ar paša Jēzus šo tapšanu cilvēka miesā. Jēzus, kurš ir Dieva vārds, Dievs, tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Kaut arī viņš ir Dievs, tomēr pieņēma šo cilvēka veidu, palielam ar ļoti daudziem cilvēciskiem arī ierobežojumiem, kā, kā miesā izņemot grēku. Viņš visā bija līdzīgs mums izņemot grēku, un līdz ar to viņš arī daudz kur bija pakļauts tiem cilvēciskiem ierobežojumiem. Un tāpat arī baznīca. Baznīca, kas ir nākusi no Dieva, svētā gara dibināta, vadīta, viņa, protams, ir kaut kas ļoti pārdabisks, bet ņemot vērā, ka baznīca mēs esam cilvēki, mēs esam pakļauti un <laughs> pakļauti cilvēciskiem ierobežojumiem un vēl vairāk nekā Jēzus. Mums vēl ir grēks, pirmdzimtā grēka sekas, un kas vēl jau vairāk tomēr mums uzliek sekot kaut kādiem likumiem, eh, sekot kaut kādām normām, kas mūs vada, palīdz labāk saprast, saprast Dieva nodomu un, eh, un mūs vada. Un, eh, un galu galā šie likumi, kas ir saskaņā ar Dieva likumu, tad arī mūs palīdz labāk sagatavoties Dieva valstībai – esot šeit virs zemes, esot tajos mūsu ierobežojumos, saprast labāk šo, šo Dieva vēsti. Un e, tāpēc arī tagad varbūt pēc tāda gara, gara, garā izklāsta dosimies arī muzikālā pauzē, pēc kur arī turpināsim iedzināties, ko tad nozīmē baznīcas kanoniskās tiesības un, un ko tas nozīmē katram kristietim, katram katolim. Un tagad... visiem sākas viss tas, kam sākties lēms, un eņģeļu spārni šo sapni nosargā. Viens zvaigznes un klusums par lieciniekiem kļūst, bet laime, kas sirdī, lai nekad neizkūst cerībā neizgaistītu ticībā apņemies uz mums. Kā debesu pērle ir tava mīļā sirds un vesele mana tev dziesmu dzied, es ieklausos viņa, tas daudz ko pateikt var par mīlu un nainu, kas mūžam visus skar cerībā neizgaistīt tu ticībā apņem visus mūs cerībā neizgaisnīt jūs. nice day. Jā, esam atpakaļ, dārgais klausītāji, un eh, atgādinu, ja ir interese vai ir kāds komentārs radies, tad droši var eh, zvanīt uz studiju vai rakstīt, tad atgādinu to, ka, ja vēlaties rakstīt īziņu studiju, tad ir 266 77 272. Savukārt, ja gribat, lai mēs jūsu balsi dzirdam, tad ir 67 969 131. Un eh, pirms mēs tā kā pārējiem uz to nākošo otro daļu, ko tad īsti tās kanoniskās tiesības, ja šis baznīcas likums nozīmē priekš, priekš ticīgajiem, kas ir baznīcā un arī priekš citiem cilvēkiem, tad es varbūt nedaudz ieskicēju iepriekšējās daļas beigās par to, ka šie likumi, ko izdod baznīca savā iekšienē, viņi ir saskaņoti ar, ar, ar dieva likumu, ar evaņģēliju, ar šo dievišķo likumu, uh, un e, ka viņi nedrīkst nonākt pretrunā. Un, bet tie ir tomēr baznīcas izdotie likumi, kuri ik pa laika gaitā ir tādi likumi, kur var mainīties, un ir likumi, kuri nevar mainīties. Piemēram, e, e, ir likumi, kas saka, piemēram, atbalstās desmit dieva baušļos, piemēram, par cilvēka cieņu, piemēram, ir tāds kanons, saka, ka cilvēks, kurš izdarījis aborta grēku, abortā šo pārkāpumu vai iesaistīts ar to, ka viņš izslēgs no baznīcas kopienas, un tas ar to domu, ka tev nebūs nokaut, tas ir dieva bauslis, un tas arī patiesībā nevar, nevar tā to bau, kanonu un to likumu arī atcelt, vai piemēram, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti, tas arī jau nāk no svētajiem rakstiem, no dabiskā likuma, kuru baznīca nevar mainīt pat pāvis to nevar mainīt. Un eh, savukārt atkal ir tādi citi likumi, kas attiecās uz šo dievišķu atklāsmi, bet nu, laika gaitā viņi var mainīties. Piemēram, kādreiz pirms Vatikāna otrā koncila bija noteikums kanons, ka priesteri svēto misi eh, drīkst svinēt tikai līdz pusdienlaikam, sākot ar agru rīta stundu līdz pusdienlaiku pēcpusdienā nedrīkst notikt mise. Bet tas nav nekur teikt svētos rakstos, ka tā ir jābūt – tam pamats, protams, ir Euharistija, kas ir baznīcas sirds, baznīcas viss tas sākums un avots un virsotne, bet cikos to misi svin, vai kad viņu drīkst vai nedrīkst, laika gaitā tomēr saprata, ka arī vakarā viņu drīkst svinē. Tā kā varbūt tā vēsture par to misas svinēšanu vakarā vai pēcpusdienā viņa tā tomēr ir parādījusies vairāk pēc koncila šī šis, šis, šis kanons, šis likums. Tad redzam to atšķirību, vai tas likums ir ļoti tiešā veidā saistīts ar uh, to atklāsmi vai netiešā veidā. Un tā, kas varbūt netiešā veidā, kam varbūt arī var tāds praktisks raksturs, viņš varbūt var tikt mainīts. Tas ir tāds varbūt eh, nedaudz ieskicēju tos likumus, kas ir tiešā veidā atsaucas uz šo dievišķu atklāsmi un kuri jau tādi ar praktisku nozīmi eh, baznīcas labumam. Jum, galu galā, jebkurš likums ir baznīcas labumam, baznīcas misijai un tā baznīcas misija ir cilvēku pestīšana. Un tagad mēs varbūt lēnām pārējām pie tās nākošās tēmas, ko es gribēju pateikt. Liekas, jā, nu mēs te daudz dzirdējām, kā tur baznīcu vada, māca, tur svēdara, pārsvarā pāvists, bīskapi un varētu, klausoties manu iepriekšējo daļu, rasties jautājumu, ka, nu, tie kanoni tie tikai tur priekš priesteriem, priekš bīskapiem, tur priekš klosterniekiem, pārējiem varbūt uh, pārāk tas tur nav un nav tik aktuāli, bet nē. Eh, katram ticīgajam katolim ir savas tiesības un pienākumi. Un tad, kad mācās kanoniskās tiesības, tad runā, kas tad ir kanonisko tiesību subjekts, jeb kas ir kanonisko tiesību cilvēks, uz kuru viņas attiecās. Pamatā tas ir katolis, kurš vai nu ir kristīts katoļu baznīcā, vai ir uzņemts katoļu baznīcā no kādas citas uh, konfesijas ar, caur konvertēšanos. Var sakot, tik līdz viņš ienāk katoļu baznīcā, viņš ir saistīts ar šīm uh, baznīcas kanoniskajām tiesībām, uz viņu viņas attiecās. Un uh, jebkuru katoli, vienalga viņš ir uh, lais, viņš ir bīskaps, vai viņš ir priesteris, vai, vai konsekrētās dzīves klostera cilvēks, viņš tiek apzīmēts ar vārdu ticīgais. Uh, latīni, tā kā kanonu oriģināla valoda ir latīņu valoda, viņu sauc par fidelis. Uh, Ehm, eh, un eh, eh, ticīgais. To mēs arī kādā citā raidījumā runāsim, kas tad, kādas ir kārtas, kāda ir statusi kanoniskās tiesībās katram ticīgajam, tad mēs runāsim par to, ka ir trīs, trīs tādi statusi, tas ir garīdznieka status, sākot ar diekonu un uz augšu, tad ir konsekrētās personas, jeb klostera dzīves cilvēka status un ir laja status, ka šie trīs dažādie statusi un viņus apzīmē viens termins ticīgais. Un, kad tur saka, piemēram, kanons, ka ticīgajam reizi gadā gavēņa laikā ieteicams iet pie grēksūdzes. Vienu, vismaz vienu reizi gadā ticīgajiem. Un tā iešana vienreiz, vismaz vienreiz gadā pie grēksūdzes, ko nosaka kanons, tā attiecas tikpat labi gan uz pāvestu, gan uz bīskapiem, gan uz klosterļaudīm, gan uz uh, katru ticīgo, kurš jau uh, ir attiecīgajā vecumā un attiecīgai sagatavo, attiecīgi sagatavots graksūzes sakramentam. Ja? Tā kā tas attiecas uz, uz visiem ticīgajiem. Protams, pāvests ir tas, kurš daudz ko var mainīt, bet kamēr viņš pats to nav mainījis, arī uz viņu tas attiecas. Uh, bet tad, kad jau runā par to, ka, piemēram, ir tāds un tāds amats, to var ieņemt garīdznieks ar tādām tādām īpašībām un ar tādām tādām uh, lietām, kas viņiem ir vai nav, vai tādā un tādā vecumā. Tad mēs skaidri redzam, ka, nu, ja garīdznieks, tad tas vairāk sāk jau runā tieši par garīdznieku. Tāpat arī kaut kādas funkcijas, ko baznīcā var veikt arī lai, tad saka, tad to amatu var izpildīt ticīgais, piemēram, tur ar labu slavu, labu morālo piemēru, ticības dzīvi un tā tālāk. Redzam, ka to var ieņemt katrs, kuram ir atbilstoši varbūt kāda izglītība vai vēl kaut kas. Par amatiem arī mums būs atsevišķs raidījums un kā izvēlas amatus baznīcā un uh, kādi cilvēki kādu samatus eh, var ieņemt, tad eh, arī baznīcā tāda amata ir, un tas viss ir, lai kalpotu baznīcas, eh, baznīcas misijai. Un, un tāpēc arī šīs kanoniskās tiesības, viņas attiecas uz, uz katru, katru ticīgo, mm, reizēm arī ar attiecībos cilvēkiem, kur ir ārpus baznīcas. Bet tā jau cita tēma, tas vairāk attiecas varbūt uz baznīcas tiesas jautājumiem un uh, Eh, laulībām, kas ir starp eh, katoli un nekatoli, un kur varbūt netiešā veidā šīs baznīcas tiesības attiecas arī uz eh, kādu cilvēku, kas ir ārpus katoļu baznīcas. Bet tas ir tāds patiesībā ļoti rāds izņēmums. Jā, un tad katram ticīgajam, neatkarīgi no viņa kārtas, viņa statusa, kādu viņš ieņem kanoniskajā šajā visā sistēmā, uh, viņam ir gan savas tiesības, gan savi pienākumi. Un, ja runājam par tādām tiesībām, kas ir visiem ticīgajiem, tad tās pirmkārt ir saņemt Dieva vārdu un sakramentus, ka katrs ticīgais katolis vai arī kāds, kurš vēlas kļūt par katoli savu kristību, ka viņam ir tiesības no saviem ganiem, no saviem vadītājiem dzirdēt Dieva vārdu un saņemt sakramentus, uh, Eh, ja vien viņi tam ir atbilstoši sagatavot un ja viņi atbilst tiem kritērijiem, vai drīzāk, vai viņi ir izpildījuši un izpilda tos kritērijus, kurus baznīca nosaka šiem sakramentiem, tad var teikt, ka viņam ir tādas tiesības. Tāpat arī katram ticīgajam ir tiesības izteikt savu viedokli, iesaistīties arī baznīcas dzīvē saskaņā ar harizmām, ar, ar dāvanām, ar, ar dažādām lietām, kas eh, katram ir. Un es domāju, izteikt savu viedokli baznīcā. Tas nav nekas nosodāms, tur draudzes loceklis prāvestam izsaka kādu varbūt savu, savu viedokli par kaut ko vai kādu ideju padot, vai priesteri bīskapam vai līdz bīskapa līmenim kaut kas aiziet tāds. Protams, jāatcerās to, ka par to varbūt mēs arī kādā no raidījumiem pieskarsimies, ka uh, ka baznīca šie likumi tas nav kaut kāda demokrātija, tā ka tagad izdomāja kādi nobalsoja, mēs tur nobalsojam un tagad aiziem pie prāvesta un sakam, ka būs tā un tā. E, ka vairākums varbūt šeit netiek tā skatīts, drīzāk prāvis šādā gadījumā vai bīskaps pieņem vienpersoniski lēmumu, bet ir ļoti svarīgi, ka viņš ieklausās. Un tas atkal iet kopā ar šo sinodālo pieredzi, kādu baznīcā vēlas redzēt pāvis Francisks, bet patiesībā pirms pāvesta Franciska jau gadsimtiem ilgi, baznīca ir centusies jau kopš apustuļu laikiem kopt šo sinodālo jeb kopīgā ceļa pieredzi, kurā ticīgie kopā ar garīdznieki un lai kopā ar garīdzniekiem mēģina saprast šo dieva gribu, atpazīt laikmeta zīmes un kopīgi rast šo risinājumu, bet eh, bīskaps vai pāvests, kā Kristus tāds tiešākais pārstāvis vietējā baznīcā, uh, un pasaulē tomēr pieņem šo lēmumu. E, un tad arī šis viņa lēmums ir saistošs ticīgajiem, kas viņam ir pakļauti, un e, tāpēc arī ticīgie mēs mācamies arī šādu paklausību, paklausību saviem ganiem, e, tāpat kā ir paklausība Kristum. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tad var darīt tā? Tas nozīmē to, ka lai svētais gars var runāt, runāt caur, caur kopienu, caur dažādām situācijām. Vai, piemēram, eh, ja draudzes locekļi tagad vai draudzes padome kāda izdomā, ka mēs tur varētu rīkot eh, bērniem tur labāk gan katehēzi, vai mēs tur tagad bērniem norganizēsim kādu labu kristīgu aktivitāti, un tagad aiziet pie prāvesta un saka, nu, mēs te desmit cilvēki, astoņi no desmit ir par, un prāvests saka, nu, ļoti labi, un tad meklēsim veidus, kā to organizēt, Protams, būtu ļoti dīvaini, viņš tajā pateiktu nē, ņemot vērā, ka ir atbalsts, ir uh, ideja, uh, jo nav nekādu šķēršļu, lai tas notiktu un tā tālāk. Bet, ja pieņemsim atnāk tur no padomes vai no draudzes locekļiem un tagad saka, ziniet, prāvest, mēs organizēsim diskotēku baznīcā, tā mēs evaņģelizēsim, tā mēs piesaistīsim tautu un viss notiks. Un to nolēma deviņi no desmit. Uh, prāvests redziet demokrātija. Un prāvests pateiks nē, un viņam varbūt arī tiešām būs taisnība pateikt nē pret tiem deviņiem. Jo baznīcas kā ēkai ir cita nozīme, tur ir sakraments, tā ir kulta ēka, un evaņģilizācija ir daudz uh, efektīvāki veidi, e, kā to nodrošināt. Tāpēc redziet, kāda ir šī sadarbība starp baznīcas ganītājiem un ticīgajiem, šajā, šajā kopīgā ceļā, un arī kanoniskās tiesības arī tā, kas veicina šo sinodalitāti, šo šo kopīgā ceļā iešanu. Un eh, eh, tad arī es domāju par to viedokļu izteikšanu un, eh, un to visu, ka katrs ticīgais ir aicināts mācīties no Kristus, atdarināt Kristu. Piemēram, baznīcas ganītāja bīskaps vai draudzes prāvests, viņam, kad atnāk ar ideju, ar iniciatīvu, viņš mācās no Kristus ar šo, uzklausīt šo iniciatīvu ar gudrību, ar Kristus gudrību, lai pieņemtu pareizo lēmumu, kas šajā idejā ir labs, kas varbūt varētu būt savādāk, bet viņš tā pazemīgi un ar gudrību mēģina saprast šo iniciatīvu. Nevis tāpēc, ka nu, es tagad tur esmu prāvis vai bīskaps un būs tā, kā es teikšu, bet, bet ka viņš arī ieklausās, ka viņš mēģina saprast šo Dieva gribu tajā iniciatīvā. Bet savukārt ticīgajiem, kuriem ir jāpaklausa kur ir saistīti varbūt ar kādu baznīcas ganītāju lēmumu, viņi savukārt arī atdarina Kristu ar, ar paklausību. Kristus kā, kurš paklausīja, kurš bija paklausīgs tēva gribai, un varbūt kā ticīgais aiziet ar savu iniciatīvu un īsti nerot tādu atbalsi, un e, ganītājs prāves vai bīskaps pieņem citu lēmumu, tad viņš viņam paklausot atdarina Kristu ar, ar viņa paklausību. Uh, Protams, ka tas nav viegli, kā jau pirmajā daļā minēja, ka visi esam cilvēki un esam grēka skarti, un tāpēc arī mums ir kaut kādas vadlīnijas, kas mums palīdz. Pirmā vadlīnija, protams, ir evaņģēlijs, desmit dieva baušļi, kas mums palīdz sakot Kristum. Un izrietot no tā, mēs arī klausāmies baznīcā, baznīcā, kas ir, eh, kas ir Kristus miesa, un kas mums katram eh, ir tāds, kuram, jo šai miesai mēs katrs esam piederīgi. Jā, un tad eh, runājot visbeidzot, tad runājam tāds varbūt cits jautājums varbūt var rasties par baznīcas likumiem un valsts likumiem un visu pārējo, vai nav pārāk daudz visādu likumu, ja es esmu baznīca, esmu ticīgais, mani saista kanoniskās tiesības. Uh, tad es esmu dzīvoju, piemēram, kādā valstī, Latvijā, mani saista Latvijas likumdošana. Es varbūt esmu varbūt kādā uh, dienestā vai kādā organizācijā, kur ir savi statūti, savi, savi, savi reglamenti. Un tad man liekas, esmu tik ieskauts ar tiem likumiem. Tad, protams, ka katram katolim viņu pirmkārt saista desmit dieva baušļi. Tad viņu saista paralēli valsts likumdošana un baznīcas kanoniskās tiesības, kas, eh, protams, daudz kur nesaskan, bet, eh, bet viņš šīm abām sistēmām ir pakļauts. Bet eh, nav tā, ka tur pārklājas nekad kanonisko tiesību ievērošana, viņu nevajadzētu būt, ka noved pretī valsts likumu neievērošanai, jo, protams, ka ir likumi, kurus mēs kā ticīgie varbūt nepieņemam valstī, ja, bet eh, tad tur arī daudz un dažādas ir tās diskusijas, bet pēc būtības nevajadzētu šiem abiem likumiem nonākt konfliktā, jo uh, tas, ko mēs darām kā valsts pilsoņi, e, neiet, kops neiet tādā pretrunā ar to, ko mēs darām kā baznīcas locekļi, jo arī valsts garantē e, ticības brīvību, un savukārt mūsu ticības brīvību mēs e, īstenojam savā draudzē, savā baznīcā. Un tur atkal mums ir, kas attiecas uz mūsu ticības dzīvi, tur ir tieši šie citi noteikumi, kas tāpēc arī Tas ir divas dažādas lietas, kurām mēs kā ikdienā esam pakļauti. Un, uh, un tas viss ir, lai mēs labāk iemācītos sevi cienīt, cīnīt otru un uh, dzīvot tādā, tādā kārtībā, harmonijā, kā Dievs to ir gribējis. Un, uh, protams, arī baznīcas un valsts, kā zinām, Latvijā baznīca un valsts ir šķirtas, tad, uh, tad arī Latvijai un Vatikānam ir eh, konkordāts, jeb līgums. Un šis eh, līgums eh, nosaka varbūt baznīcas darbību Latvijā un daudz un dažādas citas lietas, par kurām mēs varbūt arī kādā no raidījumiem pieskarsimies par dažādām baznīcas darbības jomām, kādā sociālā sfērā, tāpat arī ar, ar, ar, ar, ar bīskapu iecelšanu un visu pārējo, kas ir šis konkordāts, kas ir atjaunots jau šīs Latvijas laikā, viņš ir varbūt arī nedaudz mainījies, kā tas bija pirms eh, otrā pasaules kara Latvijā. Mm, bet, eh, bet šāda iespēja arī pastāv, kas starp baznīcas eh, tiesību sistēmu un valsts tiesību sistēmu arī ir, ir šādi līgumi. Un pieņemsim, un ja ir šāds līgums un līgumā ir kaut kas atrunāts, kas ir nedaudz savārāks nekā kanoniskajās tiesībās, tad prioritāte vienmēr ir šis līguma likums. Latvieši šādu situāciju nav, kur nonāktu, kur būtu kaut kāds uh, likums, uh, būtu kaut kāds uh, līguma punkts, kas ir atrunāts, kas neiet kopā ar kādu no kanoniem, līdz ar to mums uh, Latvijā tā nav. Protams, ka ir tur kaut kādās dažās valstīs, kur par bīskapu iecelšanu arī īpaši tur, kur ir totalitārie režīmi, vēl kaut kur tur ir atrunāta kaut kāda vienošanās starp valsti un Vatikānu. Tad mēs tā kā dzīvojam tādā demokrātiskā sistēmā, tad mums eh, baznīca ir brīva iecelt savus bīskapus, savus priesterus un, un tā. Uh, tik daudz par... Uh, par ievadu, kas tad ir kanoniskās tiesības, un kā jau brīdināja pašā sākumā, tā ir uh, pati neinteresantākais raidījums, tāpēc, ka mēs ejam tā ļoti vispārīgi, tad turpmākajos raidījumos mēs pievērsīsimies tādām tēmām, kā nākošajā reizē būs par kanonisko tiesību vēsturi, e, kā viņas ir attīstījušās, sākot no apustuļu laikiem līdz pat šodienai, tad e, citā raidījumā runāsim par baznīcas struktūrām, kā rodas bīskapi, kā rodas draudzēs prāvesti, kāpēc tos prāvestus tā ceļ un pārceļ un, un un visādāk notiek tas viss, arī tur varat gatavot jautājumus. Tad vēl runāsim arī par tādu interesantu tēmu, nu, ne tik interesantu, bet ļoti aktuālu par laulību, kāpēc baznīcā ir visādas baznīcas tiesas un laulības, un, un, un ar kādām laulību situācijām var iet uz baznīcas tiesu, un ko viņi tur dara. Tāpat arī vēl tālāk būs raidījumi par uh, par baznīcas īpašumiem, piemēram, baznīcai pieder vērtīgi vai mazāk vērtīgi īpašumi, kas viņus apsaimnieku, kas par kuru īpašumu ir atbildīgs, piemēram, tur draudzēji pieder kāda ļoti vērtīga svētglezna, kas par šo svētgleznu vērtību un īpašumu ir atbildīgs, kas viņu drīkst pārdot vai atsevināt vai kaut kā uzdāvināt, vai pieņemsim par, drā, par zāles pļāvēju, kas piedara baznīcā vai draudzē, kas par to ir savukārt atbildīgs. Daudz un dažādi tie līmeņi un kā tas arī tie notiek un un par to mēs arī runāsim nākošais raidījumos. Tad eh, šoreiz, dārgie, jums saku lielu paldies. Varbūt arī ātrāk esam beiguši šo raidījumu, bet ja vien nav jums kādu jautājumu vai, eh, vai kādu īziņu, tad, protams, eh, šo raidījumu noslēdzam un arī ar kādu muzikālo pauzi, un es tad arī no jums arī atvados. Paldies, ka klausies! Thank you. Tu klausījies raidījumu baznīcas tiesību līkločos, un tas bija iespējams pateicoties taviem ziedojumiem.